So before giving in talk, we will pay respect to Buddha by reciting in the Modasa three times. Trước thời giáo thoại thì chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Phật bằng cái tùng Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Now, reacting Bhagava qualities, the last eight out of nine. Hmm. Bây giờ chúng ta đang học về ấn đức Bhagawa là trong một ấn đức cuối cùng trong chín ấn đức Phật. Can you hear? Hmm. Yes, yes, I do. I can hear. yes. Ah, okay. We are teaching the the last quality Bhagava out of nine. Yes. So there are many definitions about the Bhagava. Uh, so uh, today we, we will finish about those definitions. Mm. Yes. Có rất là nhiều định nghĩa về uh, Đức Phật và cũng có rất là nhiều định nghĩa về Bhagavad. Thì hôm nay chúng ta sẽ dạ. kết thúc phần uh, những định nghĩa khác nhau về Pagawa hay là ở Đức Thế Tôn. Uh, à, Bhagawa, in this definition three words are combining ba, ga and wa. <laughs> so ba is coming from ba wa wa deleted. So left ba mean is minute life. God, God is coming from Kamana, going, going. So, but uh, the little what uh, ma, uh, na. So left, uh, left God. So Gamana is going. Uh, gerund. Uh, so what why is it coming from Wanda? Wanda. That is deleted. One left. <clears throat> so Wanda is a vomit. Vomit. So Bhagwan is the one who vomits going Going means, which is called craving. Always in the life. So, who has uh, vomited going, which is called craving in the lives. Life means uh, sensual life, uh, Rupa Brahma life, Arupa Brahma life. So that means that uh, no more reborn, no more going to their lives. Yes. Và từ uh, ấn đức Parawa ở đây thì chúng ta sẽ có là Parawa thì là ba cái âm còn lại Pa, Ga và Wa Pa là xuất phát là nguồn gốc của Pa ở đây đó là Pawa. Pawa là hữu hay là có hay là đời sống là Pawa. Và Pawa ở đây chúng ta bỏ quá đi còn là Pa. Và ga, từ ga này là tới từ Gamana. Gamana là sự đi, đi hay là sự trôi nổi hay sự lăn trôi, sự đi. Đó là Gamana. Và Gamana thì bỏ cái mana đi thì còn ga. Thì hai từ này ghép lại là pa ga Và wa, wa ở đây nghĩa là từ tới từ Wanta Wanta nghĩa của từ Wanta là gì? Nghĩa của từ Wanta có nghĩa rằng cái sự nôn ói và Pagawa có nghĩa là một người hay là một đấng mà đã nôn ói là chán cái sự mà dừng lại nôn ói cái sự trôi nổi sự lan trôi đi cái sự đi ở đây đó là gì sự đi ở đây đó chính là à, hay là cái sự mà bà qua ở đây có, có nghĩa là về cái tha mái đã chán hay là đã nôn ói ra những cái tha mái không còn những cái tham ái tham về uh, cái gì tham về cõi dục dục giới về sắc giới về vô sắc giới và không còn tái sinh không còn lan trôi nữa có nghĩa là ba từ này ghép lại với nhau từ này nghĩa là từ từ parawa và ghép lại với nhau thành cái từ có nghĩa rằng là một người đã nôn nói ra cái sự mà đi sự đi hay là sự lan trôi lan trôi cho những kiếp sống luân nổi, lan trôi những tái sinh nghĩa là không còn tái sinh nữa và đã dừng lại cái sự tái sinh không còn dính mắc vào ba cõi dục và cõi sắc giới và cõi vô sắc giới So it is according to commentaries and divination we have said. So uh, basic rule is uh, one thing is uh, one, whenever you do divination, uh, one thing is uh, you need to be correct according to grammar way, grammar changes. Uh, the other thing is uh, the meaning should be okay. So two ways. All the grammar changes only Bali learners may understand. It is reasonable or not. Uh, so, but uh, for the meaning, uh, you can check. For example, now in this case, uh, who has a vomit uh, going, which is craving in the lives. And so normally normal people we have going uh, with the craving cravings the going maybe the realm is better <laughs> so maybe brahma realm is better like that we think going with the craving no no it is going with the craving so uh, but the buddha has vomited uh, so the meaning is okay, fine about that. So, but the grammar changes a little bit strange, you may think. Uh, for the Bali learners, here are some example taking out, like Mekala, Mehana, or Ka uh, Mala become Mekala, something like that. So, uh, so about the termination, we may consider two things. One thing is uh, grammar uh, technically changing. So should be okay, should be acceptable. The other things, it, it is, is it a real Buddha's quality or not? Yeah, uh, the Buddha has vomited uh, about the going of craving to the, for the uh, lives. So, uh, so in this way, need to consider according to that if uh, so these two are okay, you also may be able to do definition <laughs> about the body what, Uh, but uh, we already fixed it as a as a commentary books, uh, so we follow that. But uh, some grammar learners, uh, they want to show their ability, changing <laughs> to be okay, the meaning to be okay. So in there's two reasons. Uh, so some people in Myanmar say, I can do 1,000 transformation <laughs> for the Arahant uh-huh, or for the Samasamuro. They, do, they do So uh, because of their faith, uh, they want to do. Uh, but other people how much I respect is another. <laughs> Only uh, commentary books other people may respect. The others are just you want to show your ability, you want to show Buddha's quality, whether you are faith. Uh, that's all. Okay? Hmm. Yes, know. Yes. Và đây là theo uh, theo chú giải theo chú giải thì ờ, một cái định nghĩa định nghĩa của một bất kỳ một từ nào đó thì chúng ta phải thấy là từ đó đúng hay không thì có hai cách hai cái luật ở đây chúng ta phải cần được xem xét đó là luật đó là đầu tiên là theo định nghĩa định nghĩa theo đúng văn phạm của Pali thì tất cả những cái hành giả hay là những người những học giả mà học về văn phạm Pali thì vị người đó sẽ biết được là cái từ này cái sự thay đổi của văn phạm Pali là đúng hay không thì nhưng mà cái luật thứ hai đó là cái luật về định nghĩa về đúng nghĩa có nghĩa rằng cái nghĩa của từ đó có đúng hay không nghĩa rằng nó theo thay đổi theo là văn phạm và cách thứ hai là theo đổi thay đổi theo là cái nghĩa cái nghĩa của cái từ đó thay đổi có đúng hay không đúng với ân đức Phật hay không thì văn phạm nói về văn văn phạm Pali thì chỉ những người nào học giảm học Pali thì mới biết được cái văn phạm đó có đúng hay không nhưng mà đối với nghĩa thì chúng ta có thể kiểm tra được là nghĩa ở đây có đúng với là ân đức Phật hay không và như vậy thì đó là ân cái từ thay đổi ở đây chúng ta thấy nó rất là lạ tại vì nó khác với uh, về văn phạm nhưng mà thực ra nó nghĩa nó lại rất, rất là đúng bởi vì, bởi vì đây là cái sự nôn ói cái sự đi nôn ói sự đi ở đây đó là đi gì đó là đó là sự đi đi kéo theo bởi tha mái kéo theo đó là đi theo uh, về lên cõi chư thiên cõi phạm thiên hay cõi người thì nhiều khi đối với người bình thường ấy thì họ lúc nào bị cuốn đi bị đi theo cái sự đi cái sự đi ở đây đó là đi ra bởi vì tham ái thì họ muốn họ nghĩ rằng ô lên cõi chư thiên sẽ tốt hơn hay lên cõi phạm thiên sẽ tốt hơn hay có người sẽ tốt hơn thì đó họ bị kéo đi lăn trôi trong những kiếp sống bởi vì uh, bởi vì tham ái và uh, như vậy thì cái định nghĩa ở đây là theo đúng theo là ý nghĩa là ân đức Phật thực sự đây là ân đức Phật và ân đức ở đây đó là nôn ói cái sự đi nghĩa là không còn cái sự đi nữa đó là dừng lại dừng lại cái cái sự lăn trôi trong những cái kiếp sống cái sự tha mái tha mái ở đây đó là tha mái của các đời sống và nếu mà hai cái xét theo hai trường hợp này về văn phạm Pali và về ý nghĩa hai trường hợp này ok thì cái định nghĩa của cái từ đó là cái từ mà được chấp nhận là nghĩa và đây là những từ này là chúng ta thấy là được học là trong chú giải và các học giả những nhà học giả ở trong chú giải thì đã viết ra rất là nhiều rất là nhiều định nghĩa khác nhau từ ân đức phật với ví dụ như là những các vị học giả ở myanmar ở miến điện thì các à, vị có thể nói rằng là các vị có thể có khả năng là định nghĩa ân đức phật theo một ngàn cách khác nhau theo một trăm cách khác nhau theo nhiều ngàn cách khác nhau thì ví dụ là định nghĩa về arahang định nghĩa về samasumutho hay là tất cả những cái định nghĩa về ân đức Phật thì trong một ân đức đó thì các vị học giả có thể có khả năng có khả năng định nghĩa theo trăm cách khác nhau, một ngàn cách khác nhau hay là nhiều ngàn cách khác nhau. Đó là do xuất phát từ cái đức tin, đức tin của các vị với Đức Phật. Và nhất nữa đó là vị các vị cũng muốn thể hiện cái tài năng hay cái tài năng học thuật của mình, cái tài năng pháp, pháp học của mình về cái thiện xảo, sự thiện xảo về ngôn ngữ của mình. Nên là bởi vì sự thiện xảo đó các vị ấy có thể làm ra có thể là tạo ra ờ, thay đổi định nghĩa theo nhiều cách khác nhau và ừ, trong chú giải thì các vị chú giải sư cũng có định nghĩa rất là nhiều và đây cái định nghĩa này thay đổi như vậy nên chúng ta chấp nhận chấp nhận những cái lấy cái định nghĩa đó là cố định là ân đức Tagawa và những cái vị chú giải sư này những vị học giả này định nghĩa theo nhiều ngàn cách khác nhau bởi vì có đức tin có niềm tin thì các vị có niềm tin có đức tin nơi Đức Phật nhưng mà những người nghe đó có thể họ tăng trưởng đức tin hoặc là cũng có thể họ không tăng trưởng đức tin cái đó là tùy thuộc vào người nghe nhưng mà đối với do cái đức tin vào Đức Phật nên là các vị học giả mới định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Okay, now qualities are finished. We will go to Rajada Buddha Nosti practice. Và bây giờ thì định nghĩa về ân đức Phật là chúng ta đã học xong thì bắt đầu tiếp theo chúng ta sẽ học đến về cái ờ, cái cái ờ, quả của cái sự thực hành niệm ơn Đức Phật hay là cái lợi ích của sự thực hành niệm ơn Đức Phật. So in this way, it Idibi so Bhagava Arahant. It Idibi because of this and that that reason we have said. So Bhagava that Buddha is Arahant. ဣတိပိသောဘဂဝါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဣတိပိ because of this and that because of this and that reason so bhagava that buddha is sammasambuddha named sammasambuddha so in this way you reflect kan you take uh, this kind of reflection or thinking kan in mind Và If you đó, remember all qualities in this way, consciousness or mind with the attachment will not arise. Consciousness with the anger will not arise. Consciousness with the delusion will not arise. Chúng ta niệm ân Đức Phật theo cái này, đó là so e Sopagawa, ETP ở đây có nghĩa nghĩa là bởi vì lý do này, bởi vì những uh, nguyên nhân này. Còn số Pagawa là Đức Thế Tôn ấy, ETP số Pagawa Arahang, ví dụ như vậy. Thì bởi vì những lý do này thì uh, Đức Thế Tôn ấy được có có hiệu là Arahang hay là ETP so Pagawa uh, ờ, Sama Sambuto. Thì ETP ở đấy có nghĩa là bởi vì lý do này, bởi vì những ân đức này còn thí Sopagawa là Đức Thế Tôn ấy là bậc là bậc thì chúng ta có thể niệm nhiều ấn đức như vậy và niệm Itibiso Bhagava Arahang số Bhagava Samasambuto và chúng ta nhớ trong tâm ân đức Phật thì nhớ khi mà trong tâm nhớ ân đức Phật thì cái tâm mà đi cùng với sự dính mắc sẽ không sanh khởi những cái tâm đi cùng với tâm hợp với tâm sân không sanh khởi và những cái tâm hợp với thế không khỏi. So according to here, so seem to be like that, not just one quality, arhan, arhan, or bodo, bodo. So you're trying to know meanings, you're trying to reflect one after another. But many teachers teach to uh, do just one. So both are should be okay. So you may check which way is better for you uh, some people can manage and then think about uh, one in some place if you want to stop so what did we need to do only one if so also it is also longable to do that take that object again and you you may you may say you hit uh, this this kind of thinking, this kind of object, uh, akana akana. This is called vitaka, putting in the mind towards ob object. Yes. Và khi mà niệm ân Đức Phật như vậy thì một số người sẽ niệm là không chỉ là đơn thuần là Arahang, Arahang hay Sama Samutho, Sama Samutho mà có thể niệm ân Đức Phật này, ân Đức Phật cùng với rất là nhiều định nghĩa khác nhau và có thể một số vị thầy sẽ dạy dạy là niệm ân đức này xong đến ân đức khác hoặc là chỉ dừng lại tại một ân đức thôi thì chúng ta hãy kiểm tra xem là chúng ta làm cách nào thì thấy thấy được lợi ích hơn và thấy hợp với cái tâm của mình hơn thì có thể là uh, niệm ân đức một ân đức và cùng với hiểu biết những nghĩa của ân đức đó hoặc đến khi nào đó thấy tâm của chúng ta ổn và chúng ta niệm dừng lại tại ở một ân đức và niệm liên tục liên tục liên tục như vậy thì ờ, chỉ một dừng lại ở một đất nước thôi và chúng ta tiếp tục niệm niệm niệm trong tâm như vậy thì cái cảnh lập đi lập lại như vậy thì đó gọi là vitaka và vitaka ở đây có nghĩa là hướng tâm tới một cái đối tượng lập đi rồi lập lại so if you do in this way hindrances uh, will be away from your mind the mind when inclined in the Buddha's quality. So Vitaka Vichara will be stronger, uh, stronger in the Buddha's quality. Và chúng ta hướng tâm trên con nữ Phật thì các triển cái sẽ xa lìa tâm chúng ta. Và các triển cái xa lìa tâm, nghĩa là tâm xa lìa khỏi các triển cái. Thì tâm sẽ hướng tới ân Đức Phật và như vậy thì tâm sẽ có tầm vitaka và có tứ vichara và tâm sẽ có tầm tứ trên thân Đức Phật. With the vitaka and vichara, you will put your mind towards the object and sustain it. If so, pity will arise. If there is pity, so Basati is a tranquility. So bodily and bodily tranquil you will have. Based on tranquility, we have bodily and mentally happiness. If you have a bodily and mentally happiness, so mind will be concentrated. Uh, so jhana factors uh, obviously will arise obviously Okay. Yes. Và khi mà có Vitaka, Vichara thì có tầm có tứ trên uh, ân đức Phật. Thì khi mà tâm có tầm có tứ hướng trên tâm đức Phật thì tâm sẽ hướng tới tâm sẽ hướng tới tới ân đức Phật và đồng thời sẽ duy trì trên cái sự biết về ân đức Phật. Và khi có tầm có tứ thì hỷ sẽ sanh khởi. Mà khi hỷ sanh khởi thì sẽ có pasati, pasati an tịnh sanh khởi. Mà thân an tịnh và tâm an tịnh thân an tịnh và tâm an tịnh thì sẽ phát sinh lạc thân lạc và tâm lạc và lạc thì sẽ sanh định và định khi có định thì tất cả cái jhana factor tất cả những cái thiền chi sẽ sanh khởi một cách rõ ràng hơn và càng ngày thì các thiền chi sẽ trở nên càng mạnh hơn So ờ, But with this uh, meditation object cannot get jhana, absorption concentration. Only upachara jhana, excess concentration, you can get. So the reason shown in the teaching is uh, two. One is Gambhira Daya, uh, because of being deep. Uh, so this is one reason. So if uh, the object is uh, and deep it is in nature, mm, it cannot get jhana. So uh, the object is uh, not concept. Uh, the object is uh, uh, ultimate reality. Uh, like the Buddha's uh, mind, mental factors, usually those are qualities. Uh, because of this, one, one reason is because of that uh, cannot get jhana. But jhana, by taking material reality as an object, can get what you want, uh, like uh, dutiya arupa jhana and chadota arupa jhana, second arupa jhana, taking first chitta as an object. For the arupa jhana, taking that arupa as an object, like so they also take as an object one can get. Uh, so uh, the reason is that although it is Brahmata, it is only one, just one object. But here is moving many objects. So another reason is that uh, because of many qualities, many many objects cannot get. This is another reason. So for that reason, uh, we will explain more later. Now you can translate. yes, hello. Và đối với um, đề mục thiền này thì chúng ta hành thiền niệm ân Đức Phật sẽ không thể chứng được jhana, không thể chứng được an chỉ định, nhưng mà có thể lên tới upachaya samadhi là cân định. Lý do có hai cái lý do mà tại sao mà chỉ chứng được cân định mà không có chứng lên tới an chỉ định thì cái lý do ở đây cái đó là cái đối tượng đối tượng thiền đây là quá là sâu sắc và quá là gần với những cái thực tính pháp hay là cái bản chất tự nhiên hay là những cái chân đế thì chính vì thế không có chứng được jhana và cảnh khi cảnh ở đây mà không phải là cái ờ, ờ, cái chế định thì ờ, mà cảnh là là chân đế thì sẽ không thể gần với cái paramattha thì sẽ không thể chứng được jhana nhưng mà ở đây thì uh, tại vì tất cả những cái đối tượng thiền ở đây đều là ân đức phật và đều là uh, tâm và tâm sở của Đức Phật và đây là tất cả những cái thực tính pháp hay là những cái pháp chân đế và đó là một cái lý do mà không để chứng được giai jhana nhưng mà lại có một cái câu hỏi đây tại sao có những có một số những cái đề mục thiền hay đối tượng thiền thì lấy chân đế làm đối tượng nhưng mà cái paramatha làm đối tượng nhưng mà vẫn chứng được giai jhana ví dụ như là hai cái tầng thiền vô sắc thứ hai và thứ tư đó là tầng thiền vô sắc tức vô biến xứ và tầng thiền vô sắc đó là tầng thiền vô sắc thứ hai thì lấy cái tâm thiền thứ nhất không vô minh xứ làm đối tượng còn cái tầng thiền thứ tư tầng thiền vô sắc thứ tư đó là phi tưởng phi vi tưởng xứ thì lại lấy cái tâm uh, của tâm thiền thứ ba làm đối tượng thì đó cũng là đối tượng mà uh, chân đế nhưng mà bởi vì nhưng mà vẫn có thể chứng được jhana nhưng bởi vì sao bởi vì cái đối tượng chân đế đó là nó chỉ có một mà thôi nhưng mà đây ân đức Phật thì lại có rất là nhiều rất là nhiều định nghĩa khác nhau và rất là nhiều cái đối tượng khác nhau chính vì thế cái đề mục liên tục di chuyển và cái đối tượng về ân đức Phật thì lại rất là nhiều đó lại là một lý do nữa lý do thứ hai mà ờ, khi niệm ân đức Phật sẽ không thể chứng được chân á mà chỉ chứng được tới cơ định So next reason is because of many many objects cannot get jhana. But there is some question. Some objects are many but can get jhana. Which kind of meditation is uh, 32 parts? We call it Kaya Gata Sati. Wonderfulness arising in the body. So Kaya Gata Sati meditation. Taking 32 parts as an object, like hair, body, hair, nail, teeth, skin, etc altogether 32 parts of the body. So those are many, but uh, that uh, meditation can produce jhana. So why not here? Because of many cannot get jhana. So uh, the, the answer is uh, 32 parts, although they are many, uh, but as a disgusting, they are the same. So in the final part, uh, you may not uh, focus 32 parts. Only you are focus as a disgusting intense. So that feeling will be more obvious or just that feeling. So because of this uh, a disgusting, it is only one, although it is 32 parts originally. So because of that uh, can get a jhana. But here, uh, Buddha's qualities are many. Uh, so uh, according to here, uh, cannot stand in one qualities, uh, the mind will be moved, will move. So according to that, uh, yeah, uh, we may need to reflect uh, many qualities if possible. It is a better way. So uh, our bhavana will be stronger. we have a more faith. so uh, are mind may go the qualities one after another. Uh, so uh, because of this, only upachara jhana can get. And someone staying in just one in one qualities uh, in in sometimes uh, so have this kind of practicing practically. So, but here according to here saying, the mind will move one after another. So eh, because of this, eh, this is also a good way eh, to practice. So as a conclusion, because of many, so cannot get jhana, only excess concentration you can get. So we have said two reasons. One thing is because of being in deep. The other thing is because of many. So this is the reason for uh, just uh, excess concentration. Yes. và bởi vì ở đây là lý do thứ hai là bởi vì ấn đức phật là quá là nhiều quá là nhiều đối tượng khác nhau quá là nhiều ấn đức khác nhau nên là không chứng được jhana nhưng mà nói như thế thì lại có nảy sinh một cái câu hỏi nữa là cũng có một đề mục thiền khác cũng có nhiều đối tượng vậy nhưng mà tại sao vẫn chứng được jhana đó là gì đó là đối tượng thiền đó là thiền 32 thể trược 32 thể trược hay gọi là kayagata sati kayagata sati hay là hành thiền ba niệm thân niệm à, 32 thể trược ở đây như là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận vân vân thì đó là 32 thể trường và có rất là nhiều đối tượng như vậy rất là nhiều đề mục như vậy tại sao mà vẫn chứng được chán á thì ở đây ân đức phật ở đây á thì lại không chứng được chán á ba hai thể trường ở đây đó là quán cái thể trường cái sự nhờm gớm nhờm gớm của tóc nhờm gớm của lông của da hay là tóc lông móng răng da thì cái sự nhờm gớm ở đây thì đầu tiên ban đầu thì là 32 thể trực quán 32 thể trực như vậy nhưng mà đến cuối cùng á thì tâm sẽ an trú trên cái đối tượng đó là đối tượng về cái sự nhờm gớm hay là cái sự bất tịnh chứ không phải là cái về các thân phận nữa và chính vì thế nó chỉ còn lại một cái thọ thôi đó là cái thọ nhờm gớm hay là ô trưởng và lý do như vậy nên là chứng được jhana còn ân đức phật ở đây thì lại rất là nhiều rất là nhiều không phải là chỉ một ấn đức mà tâm sẽ di chuyển từ hết ân đức phật này tới ân đức phật khác và nhiều ấn đức khác nhau thì để làm như vậy thì đức tin trở nên càng ngày càng càng mạnh hơn cái tâm sẽ uh, hướng tới từ ấn đức phật này rồi lại niệm đến ấn đức phật khác và liên tục như vậy từ từ thì sẽ đạt được upachaya samadhi là cân định thôi nhưng mà có một số người thì họ có thể niệm một ấn đức trong một thời gian uh, một thời gian dài thì cũng có thể được nhưng mà trong trường hợp này á, thì trong sách trong đây có dạy đó là sẽ di chuyển từ ân đức Phật này tới ân đức Phật khác và càng nhiều ân đức Phật thì càng tốt thì khi mà niệm càng nhiều như vậy thì tâm của chúng ta sẽ càng trở nên uh, có nhiều đức tin tăng trưởng đức tin mạnh vào và tới Đức Phật và cái kết luận ở đây thì cái lý do có hai cái lý do mà không thể đạt được tân định lý do thứ nhất đó là bởi vì uh, ân Đức Phật thì quá là sâu sắc quá là gần với những cái pháp chân đế quá là sâu sắc thì và lý do thứ hai nữa là ân đức ân đức Phật thì rất là nhiều bởi vì quá nhiều như vậy nên là chỉ có đạt được cân định mà thôi yes sir so although we call a Buddha anosati Buddha anosati recollection of Buddha but a Buddha here means a Buddha's quality so uh, practicing in time if you, you are remembering that is also okay. Mm. Not must see uh, the the Buddha or uh, Buddha images. If you are taking Buddha's qualities as an object, it is also okay. So uh, not just now I could not hear Serov. So we can take the uh, Buddha picture also okay, or only Buddha quality also okay. Is that Serov? Uh, uh, Buddha knows the Buddha means Buddha. bodha. yes. is a recollection or remembering again and again. Yes. So according to words, remembering Buddha. But uh, uh, yeah, Buddha means uh, not just Buddha. Bodha is a quality. Yes. So uh, you need to remember Buddha's quality. But uh, uh, one of the quality like Bhagavad, appearance also actually one of quality. among Bhagavad definition here called appearance, yeah. you know, which we all want to see. So because of that uh, appearance also one of quality, it is also okay. Uh, the other qualities is also okay. So as long as you are staying in the quality, so it is a Buddha nosity. Mm. Yes, fair enough. Và từ Buddha Anusati ở đây có nghĩa là Buddha và Anusati Buddha đây là Đức Phật và Anusati Anusati là tùy niệm hay là mình nhớ nhớ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại nhưng mà đây có hai từ này ghép lại với nhau là Buddha Anusati Buddha Anusati là nhớ Đức Phật nhưng mà thực ra nhớ Đức Phật ở đây không phải là Đức Phật không mà đây là ân Đức Phật thì khi mà nhớ hay là tùy niệm hay là niệm tùy niệm ân Đức Phật lặp đi lặp lại như vậy thì chúng ta có thể là uh, lúc nào cũng là luôn luôn ghi nhớ ân đức các ân đức Phật khác nhau và không có thể là nhớ về hình tướng của Đức Phật tại bởi vì trong ân đức Parawa thì cũng có một ân đức đó là hình tướng của Đức Phật là ngài có hình tướng hay ngoại hình hoàn hảo có những tướng tốt thì vân vân thì chính vì thế mà khi mà mình hình dung ra hình ảnh của Đức Phật hình tướng hay hình ảnh của Đức Phật cũng được mà trong tâm ghi nhớ các ân Đức Phật và tùy niệm lặp đi lặp lại cũng được thì nhưng mà khi nào mà chúng ta vẫn còn trong tâm của chúng ta luôn luôn còn ghi nhớ về Đức Phật thì khi đó là chúng ta đang hành thiền là ổn. Yes, sir. So if you practice Bodhanosati, you will respect Buddha. You will respect him more. Normally we respect Buddha, but the qualities are not in the present. If, if we are thinking in this and that. But practicing time, all qualities are at the present, so we will respect more to the Buddha. Khi mà hành giả, khi mà chúng ta thực hành thiền niệm với Đức Phật thì chúng ta sẽ trở nên càng ngày càng cung kính Đức Phật hơn, càng đảnh lễ Đức Phật hơn. Tại vì trong khi trong những khi những lúc mà chúng ta không thực hành ấy, thì cái ân Đức Phật không có hiện hữu trong tâm của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành nó thì ân Đức Phật là thực sự hiện hữu ở trong tâm chúng ta. Nên là cái niềm tin và cái sự cung kính tới Đức Phật sẽ càng ngày càng được tăng trưởng. Yes. So next one is uh, a lot of faith, a lot of mindfulness, a lot of wisdom, a lot of punya you will have. Uh, so faith also at that time like unshakable uh, seemed to be because as an ordinary it's really shakable, but at that time, uh, so uh, faith is strong So because of remembering Buddha's quality, uh, so a lot of sati, a lot of panya, a lot of panya is uh, because of uh, deep uh, many, like we learn many days we have taught. There are many qualities. Those are deep. Second, and, uh, so you have a panya wisdom. So a lot of punya. Punya is a wholesome kusala. Uh, to branch uh, like a garland, and you, if you plant uh, seeds, uh, will grow uh, very much. So in the same way, because I remember remember Buddha's quality, yeah, you can have a lot of punya yes. và khi mà thực hành niệm đức Phật thì chúng ta trở nên càng ngày càng cung kính Đức Phật hơn càng có nhiều cái niềm tin với Đức Phật hơn và cái tín hay là tín là sa tí là pan nha là pun nha tín là, là, là cái đức tin cái niềm tin trở này cờ, trở nên càng ngày càng tăng trưởng và cái sa tí là chánh niệm chánh niệm của chúng ta cũng trở nên càng ngày càng tăng trưởng và cũng như vậy trí tuệ và phước báu càng ngày càng được tăng trưởng và tín ở đây thì đối với những người bình thường thì cái đức tin hay là cái tín tâm đối với Đức Phật thì có thể là họ lung lay nhưng mà đối với người mà hành niệm với Đức Phật thì tín tâm của họ trở nên càng ngày càng mạnh lên và không lay động và cũng cũng như vậy đối với trí nhớ tại vì nhớ hay là sa sati hay là chánh niệm ở đây càng ngày càng tăng trưởng là bởi vì tâm luôn luôn nhớ lặp đi lặp lại các ơn Đức Phật nên cái sự ghi nhớ này sẽ làm tăng trưởng cái sa tị cái chánh niệm và cũng như vậy trí tuệ trở nên càng ngày sâu càng sâu sắc hơn là bởi vì sao bởi vì chúng ta thấy là rất là nhiều thời pháp ngài Sê Đo đã dạy cho chúng ta rất là nhiều định nghĩa khác nhau về <coughs> về ân đức Phật sorry bạn đẹp à, phước báo phước báo cũng vậy phước báo ở đây đó là panya à, và punya punya đây là tất cả những thiện pháp những cái phước báo khác nhau và giống như vậy mình trồng một cái cây cũng vậy thì mình đang trồng một cái cây tốt và cái cây càng ngày nó càng lớn lên và nó càng trưởng thành lên thì khi mà niệm ơn Đức Phật như vậy thì chúng ta sẽ tích uh, tích lũy được rất là rất là nhiều cái phước báu giống như cái cây càng ngày càng lớn càng lớn mạnh lên càng cao lớn lên thì chính vì thế mà tín và sa tí panya và punya tín uh, niệm và trí tuệ và phước báu sẽ đồng thời sẽ cùng tăng trưởng một cách vững mạnh khi mà chúng ta hành thiền Buddha Nusati niệm ơn Đức Phật So next one, next benefit is uh, we have a lot of piti, mature piti, pamoja tenda piti, tenda. Oh, uh, it is the cost of uh, BD jenga enlightenment factor of BD. So if you want to join in your life, Uh, very happy, always remembering Buddha's quality. So uh, you should remember. It is better than uh, some people you remember. <laughs> yes, yes. Và khi mà niệm ơn Đức Phật ở đây thì chúng ta sẽ phát triển được cái PT và Pamucha PT ở đây đó là chính là cái hỷ thô còn Pamucha cái hỷ vi tế khi các từ PT và đến Pamucha thì chúng ta sẽ dẫn tới đó là cái tất cả đây là chính là cái nền móng hay là cái nguyên nhân dẫn cái nguyên nhân hay là cái nền móng mà dẫn tới gì dẫn đó là PT Sambochanga PT Sam, Sambochanga đó là hỷ giác chi và khi mà có được hỷ giác chi sung mãn rồi thì hỷ giác chi sung mãn này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta luôn luôn an, an vui luôn luôn an lạc lúc nào cũng có nhiều cái niềm vui và hỷ giác chi PT Sambojanga này chúng ta có được PT Sambojanga hỷ giác chi trong cái đời sống thì chúng ta sống cuộc sống của chúng ta trở nên rất là hạnh phúc rất là an vui và khi mà niệm ơn Đức Phật thì nhớ về ơn Đức Phật thì lại khác thì chúng ta có sinh hỷ như vậy khác với khi mà chúng ta nhớ một ai đó nhớ người nào đó thì nó khác hoàn toàn với cái sự nhớ nhớ thương những người nào đó nhưng mà khi mà nhớ ơn Đức Phật thì chúng ta sẽ có được cái sự hạnh phúc an lạc thì trong cái đời sống Yes. The next benefit is it can be patient, uh, danger and fear, because you are remembering Buddha's qualities. So there are one protection soda, you may know that, the Jaga soda. In that soda, the Buddha instructs uh, bhikkhus who are practicing in the seclusion another tree in the forest. Sometimes they may get fear. So other time should remember Buddha's quality or Dharma's quality or Sangha's quality. So if so, you, you will remove uh, uh fear. <coughs> so by giving example, sometimes the Deva uh, Asuras are fighting. At that time, the king of Deva instruct uh, his soldiers, his Devas, to, rem- to see the, the flag of him gain on day one. So you you will not have a fear. If not, you can see another one, the the plague of Isanasa, Varunasa, or etc. So you you will remove a fear. But the Buddha said it is not sure because they themselves lead They have a fear. <laughs> they are not yet removed, not yet overcome. But for the Buddha, Dharma, and Sangha, they have removed fear, uh, so removed anger, removed uh, loba, dosa, moha. Because of this, uh, if you remember Buddha's quality, uh, those fears or dangers uh, will be disappeared. Uh, Sero, uh, what the name is Sutta Sero? Yes. The Sutta. Tejaka Sutta. Dachaka Sutta. Ah, yes, yes, yes, yes. Tejaka is a flag. Yeah. Ah, yes. Yeah. mm mm-hmm. yeah. À, và chúng ta thấy là trong uh, bài kinh đó là bài kinh đa Dachaka Sutta thì uh, à, cái lợi như lợi ích nữa đó là lợi ích của um, của hành thiện niệm Đức Phật đó là chúng ta sẽ có được nhiều cái sự khan tị cái sự kham nhẫn trong cái đời sống và chúng ta vượt qua được cái sự sợ hãi và cái sự nguy hiểm trong cái đời sống và cũng như thế thì trong bài kinh là ngọn uh, ngọn cờ đầu ngọn cờ Dachaga Sutta thì bài kinh đó Đức Phật có dạy các vị tỷ kheo ví dụ như là một số vị tỷ kheo khi vào trong rừng hành thiền ngồi dưới gốc cây hành thiền và có sự khởi sự sợ hãi sanh khởi trong tâm thì hãy niệm ân đức Phật đức pháp đức tăng thì khi niệm ân đức Phật đức pháp đức tăng thì tất cả những sự sợ hãi sẽ biến mất và tâm sẽ được an bình và cũng như vậy trong những cuộc cái cuộc giao chiến những cái cuộc giao chiến giữa chư thiên asura và dewa và chư thiên chư thiên và uh, và atula hai uh, hai bên đánh nhau hai bên giao chiến với nhau thì là chư thiên lúc nào cũng nhắc nhở với quân lính của mình rằng hay là tất cả những uh, binh lính của mình rằng hãy lúc nào nhớ về ta khi nào tưởng nhớ về ta thì sẽ không còn sợ hãi và tiếp tục có sức mạnh để chiến đấu nhưng mà thực tế ra ấy, thì ngay cái kể cả là chư thiên cũng uh, vua của chư thiên đi nữa thì cũng đang cũng vẫn còn sự sợ hãi nên là đức phật nói rằng ấy, cái điều đó là điều không chắc chắn cái sự sợ hãi đó là vẫn còn bởi vì chính các vị thiên chủ đó cũng vẫn còn sợ hãi nhưng mà đây đức phật đức pháp đức tăng là đã loại bỏ được tất cả những sự sợ hãi tham sân si nên là khi mà mình niệm ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng thì tất cả những sự sợ hãi, sự lo lắng sẽ được biến mất, tiêu tan. So can also be patient bodily suffering by remembering Buddha's qualities. Và chúng ta có được cái sự kham nhẫn. Kham nhẫn khi mà chúng ta có được cái sự khổ về thân, cái thân khổ thì chúng ta với cái sự kham nhẫn đó do cái sự thực hành niệm ân đức Phật nên là chúng ta vượt qua được cái sự khổ về thân có được cái sự tham nhân Next result is uh, you again the perception of staying together with the Buddha. Một ân đức à, một à, cái sự lợi ích nữa đó là chúng ta sẽ có được cái tư tưởng giống như là chúng ta đang sống cùng với một vị Phật tại thế vậy đang sống cùng Đức Phật vậy. So next result is uh, uh, you will be respectable person like uh, Tetiya. Uh, uh, your body is will be respectable uh, like Tetiya uh, or Buddha's dwelling place. because uh, you are remembering Buddha's qualities. And the object is uh, in your heart because of this, uh, like uh, your body is uh, like Buddha's, uh, Buddha's dwelling place, so will be respectable. So if someone respect, as a Buddhist culture, so like your sons or childrens, if they respect, If you feel not respectable, you should remember Buddha's qualities. <laughs> okay. If so, you will be respectable. Uh, so they are respecting uh, you uh, who is respectable. So they, they also can gain a lot of wisdom. Yes, yes. Và nữa đó là khi mà chúng ta có niệm ân Đức Phật thì chúng ta sẽ trở thành một người một người đáng được tôn kính, một người xứng đáng được đảnh lễ, một người đáng được cung kính bởi vì thân chúng ta giống như là bảo tháp Chetiya. Tại vì bởi vì sao? Tại vì trong tâm chúng ta, trong trái tim của chúng ta lúc nào cũng có ân Đức Phật. Thì bản thân chúng ta trở nên giống như bảo tháp nơi thờ Đức Phật và cũng như vậy hay là giống như là nơi trú hay là cốc liêu hay là cái nơi mà Đức Phật ngủ. Thì người khác hay là những người khác đánh lễ chúng ta đó là hoàn toàn xứng đáng bởi vì trong trái tim của mình lúc nào cũng có ân đức Phật và nếu ai đó mà cung kính đảnh lễ ví dụ như là theo truyền thống của Phật giáo thì con cái hay thường thường đảnh lễ cha mẹ nhưng mà nếu mà cha mẹ mà thấy rằng mình không xứng đáng được đảnh lễ mà thấy ngại quá hay là thấy điều gì đó còn lan tăn khi mà con cái đảnh lễ mình thì lúc đó thì bậc cha mẹ cũng có thể niệm ân đức Phật và khi niệm ân Đức Phật như vậy thì trong trái tim của người cha người mẹ sẽ có Đức Phật và trở thành giống như là bảo tháp chediya hay là nơi uh, cư ngụ của Đức Phật, nơi ở của Đức Phật, trú xứ của Đức Phật. Trú xứ của Đức Phật thì như vậy thì là vì đó hoàn toàn xứng đáng được đảnh lễ và cái người con cái đảnh lễ cha mẹ như vậy thì cũng được tạo nên được phước báo nữa và bản thân vị đó cũng là tăng trưởng được phước báo nữa. Yes, sir. So, because of Buddha's qualities uh, in your present, you may want to be Buddha uh, because uh, by seeing qualities, uh, so you may want to be Buddha. It is also good. <laughs> Bởi vì khi mà <clears throat> niệm Đức Phật như vậy, thì trong ờ, tất cả những Đức Phật sẽ hiện hữu trong tâm chúng ta trong hiện tại. Và trong hiện tại tâm của mình có Đức Phật như vậy thì tâm sẽ hướng tới là mình muốn trở thành Phật. Và bởi vì bởi vì như thế thì tâm muốn trở thành Phật như vậy cũng là tâm rất là tốt Okay. So, when you find uh, something bad, bad deeds to commit, uh, to commit offense, So uh, you will feel like in front of Buddha. Hiri, more shame. Uddhapa, moral fear to do evil things will arise within you. So uh, you may not have been to do evil things uh, because uh, respecting your own self, shameful to do evil, uh, you may not have to do evil things. Uh, you may not happen to arise evil. Yes. Và như vậy khi mà giả sử khi mà khi mà niệm ơn Đức Phật như thế thì lúc mà có những tâm bất thiện mà nó có thể sanh khởi trong tâm thì hay là chúng ta sẽ sợ thấy được cái sự sợ hãi hay là thấy được cái sự xấu hổ khi mà những tâm bất thiện nó sinh khởi và giống như là khi mà tâm những tâm bất thiện đó hay là tâm nhưng mà muốn làm những điều xấu điều ác điều akusala bất thiện thì chúng ta cảm giác như thấy như là là như là mình đang ở trước mặt Đức Phật vậy hay hay là thấy như Đức Phật đang ở trước mặt của mình vậy nên là khi mà thấy Đức Phật ở đằng ở trước mặt mình như thế thì tâm sẽ khởi lên hiri và otapa hiri là tàm và quý tàm và quý khởi lên tàm đó là gì đó là cái sự mà xấu hổ khi làm những điều sai những điều mà bất thiện và quý otapa ở đây nghĩa là gì đó là sự sợ hãi khi làm những điều bất thiện và tàm quý sanh khởi thì vì đó có sự tôn trọng chính bản thân mình và có sự tôn trọng tới người khác nữa và bởi vì cái sự tôn trọng tới chính mình và tôn trọng người khác và tam khí khởi lên như thế thì vì đó sẽ không dám làm những cái điều sai trái những cái điều lỗi lầm những cái điều bất thiện so if you cannot gain uh, more than this quality so you are reborn in a good destination like a human on it is also good but uh, uh, to get uh, more more qualities, more practice. So first of all, you're trying to get fluency about the Buddha's quality. so to be obvious jhana factors or uh, to feel uh, about this stage I can do whenever I want. So if you get a fluency, you can move another meditation So SNU, when you have difficulties, come back, hold us quality, get energy, and trying to do again. In this way, you can get another meditations, another samatha meditations or vipassana meditations. In this way, you can get until nirvana. Yes. Giả sử cho dù là vị đó hay chúng ta không có chứng được cao hơn là về thiền ân niệm Đức Phật nữa cho dù không đứng đắc cao hơn nữa thì nếu mà sau khi sau kiếp này thì sẽ tái sinh vào làm người hay là Dewa và chư thiên làm người và chư thiên làm người và chư thiên thì cũng rất là tốt và nếu mà thực hành hơn nữa thì tiếp tục là chúng ta phải thiện xảo hay là thuần thục thuần thục trong cơn ân Đức Phật cho tới khi mà jana khi mà các thiền tri nó trở nên mạnh mẽ thì phải có pháp thuần thục hay thiền xảo mà khi đến khi mà vị hành giả đó hay là chúng ta mà có đã thuần thục rồi thiện xảo trong tất cả ân đức Phật và bất kỳ thấy rằng bất kỳ khi nào mà chúng ta thực hành đều là thấy được cái sự dễ dàng và thuần thục thì lúc đó có thể chỉ chuyển sang cái đề mục thiền khác là dựa trên những nền tảng định của ân đức Phật rồi và có thể chuyển sang đề mục để hành tới đề mục thiền khác và nếu mà khi nào bất kỳ khi nào mà thấy định giảm thì chúng ta lại quay lại hành Buddha Nusati niệm ân đức Phật để có được sức định và tiếp tục là chuyển sang một đề mục thiền khác và chúng ta có thể thực hành thiền xảo trong dựa trên thiền niệm ơn Đức Phật và chúng ta tiếp tục hành những đề mục thiền thiền khác ví dụ như thiền samatha hay là thiền vipassana và đến cuối cùng là chúng ta có thể thực hành và đạt tới nibbana niết bàn nữa. Okay, so time is also up. On yes. Bodhanu's teaching also finished, so we should stop now. Yes. Sa đủ, sa đủ, sa đủ. Và bây giờ thì thời gian thì cũng hết, thời pháp thì cũng hết và ân đức Phật thì chúng ta cũng đã học xong.